Diversetso de microorganismoi en intesto. Fructoi cae legomoi estas sanae. Inter alie, por la microbiomo en la intesto. Ciel montras metastudajo de esplorista TEAMO en Graz? La regula consumo contribuas alla diversetso de bacterioi en la homa intesto. Aparte forta, estas la influo dum la unuai vivoiaroi. La homa microbiomo, do la tutezzo de ciui microorganismoi ciui setlas en la intesto, estas plei grand parte transtonata de la patrina microbiomo alla beboi, cae per la patrina lacto. Pluae fontoi gis nun ne estas pruvitae, la teamo de la Instituto pri Media Technologio de la Universitato de Graz en Austrio nun tamen collectis scienza in pruvoin. La metastudaggio estis publicigita en scienza giornalo. Concrete montrigis che la oftezzo della consumo de fructoi cae legomoi cae la diversezzo della consumitae plantoi influas la quanton de bacterioi quiui rilatas al fructoi cae legomoi en la homa intesto. Precipe la frua infanagio presentas tempan fenestron por la setlado de plant rilatai bacterioi. La planto de venai microorganismoi disponas pri probioticae cae san accelai etsoi kiwi same estis montratai. Lau la cefa autoro presentigas la supposo che fructoi cae legomoi havas positivan influon pri la evoluo de la SISTEMO dum la unuae circa tri vivoiaroi, char dum tiu tempo disvolvigas la intesta microbiomo. Sed ancau post tio, bona diversezzo de la intestae bacterioi estas accela por sano cae resistivo gi influas simple cion. Diversetso influas la resistivon de la tuta organismo. Por la meta la teamo in graz, cun metis catalogon el fructoi cae legomoi, por tiel povi attribui ties bacterioin. Tiu in datumoin ili comparis, cun publice disponeblai datumoi el du studagioi pri la intesta flauro. En tutte estis je dispono por la esploristoi tiel metagenomai datumoi el circau 2500 fecajae specimenoi. Ciu el ili habis inter unu gis dec milionoin da sequenzoi. Do estis priuge analisitae plurai miliardoi da sequenzoi. Sur base de tiu amplexa datuma materialo, eblis pruve constati la ce eston de la fructa cae legoma microflauro en la intesto. Tiu pruvo, estas laula aula tecnica universitato decida constru elemento por la pruvo de la unu sano concepto de la monda san organizo, ciu cun nodas la sanon de homoi, pestoi, cae de la medio.